ka eman doka. Ingun. Zer nahiako itxu Ez bata ez bestianik itxu eman doka. Utsumandokan Charles Bidegain mediku bedezi hitzaekin jinen zaiku Gerardo Mungia Pintxo Nafartaraka aldiz frankismo garaian barne jamanen gutu. Hamarau urtetan lehen lana eta lehen zigaretak Daniel Landarten kantagintza dela eta Mikel Laboaen ezagutza. Aipatuko deiku. Tumanoka. Hasgitin. Hasgitin egun sandwichak. Suposatzen dut, habo siener, behin edo beste presaka jan behar izatia agitu zaikula. Kaze hoietan, baliteke supermerkatu edo bardin esantza estazio batetan sartu gela sandwich baten josteko xedez. Sandwich diodalaik, ogi bihozko edo delako pein demi hoietaz mintzoniz. Beste hainbat urdankeia bezala, hatu hau estatu batu eta ike horra zaiku ogibihia deitzen balin bazaio, ez du ogitik bertute handik. Elhura bezain ahina hina fibra, vitamina eta minerali gabe, hotz elikagaik gabe. Dian avantalla bako txetaik, hortzik uken gabe jaten ahaldela hainbeita mario, ahuan hurtzen dela udu-udu. Mario izateko, butigahunen oha, olioz funditzen da, izan koltza ala eguzki lorearena gehi sukre pesahun bat. Eta goximako otoitzen gizako txapeleta bezain duze, e edo aditif dela kuena. Adibidez, e berehenu eta bia kontserbatzaile kimikoa sorbat du sodium du behizen zientifikua. Luzan, arriskiak badutu, bestiak beste, azma sortzaile, tripako arrenkua ekarle, gainera, jena delakuake, iharaus ahaletzazke, min biziko arriskiak sortuz luzan. Sodio sulfatak e agertzen dia e berhuneta hoitabi zenbakian gibelian. Azida sulfurikotik elkitzen da goxoki hau hipertensio, bukomin, alergia, biriketako min eta bat bateko destrenputziake ekar ahaletzazke. Bi adibide hoiekin batukoniz ezen kronikahunen jaipenak espeiteita aski denboa usten e delako zerrenda aipatzeko. Hala nula, E berehun eta berogeita hamar, berehun eta berroita hama bi, berehun eta lautan hoita bi, hiuehun, hiuehun eta hama sei, hiuehun eta hoita hamar, lauehun eta berroita hamar, lauehun e e eta berroita hameka, lauehun eta hiutan hoita hameka, lauehun eta lautan hoita batak. Nago nuna ote hainbeste gaiza sartzen ahaldien sandwich johunen barnen. Haleike, hoietaz gain, intsalada usto bat, maioneza, olasko puska edo besteike bada jateko. Prefosta hoike, nulazez, ben e zerrenda luze pertsonalaekin. Nutrizionistak jaki hein heinbat inkietatuk, sanduitz e industrial egile hoien gana agertu dia, jaki hunen fidagarri tarzunaz oharegitea. Ekoizle industrial hoik oso paternalista tranquilizatu beharrez agertu zaitze, argudio eder bat elkideie. Ogi bihi, edo mi de dela kohuni, basterak mustuse deitzela, gaineko ulhun hua edo asala elki. Beek diotenez, ogi bihi satia tipiago izan ledin, eta produkto kimiko gaintitzeko kantitatia tipituse dadin. Hoikeranik, eranik, goxe balimazide, Petzero. Kasu telefonarekin behar bada gugira. Petzero euskari gatietan. Hortzirale seguerditan, larumate sozeketerditan, igande seguerdik aintzin. entzin. Seberi eguerriko saio berria. Aktualitati adiagu barnatuko. Mundia zebai mintzatuko gia, pertsona ifamatiak edo estienekin. Eta asteoz, herrialde baten ezagutza eginen diagu. Seberi, aktualitatea ikusteko emankizun berria. Aste lehenetik, ostia Kisses. Kisses. Hitze zitzen beti Charles Schiekin egan aste batez e, Shakespearekin hetre une pa hetre egin ginean, ba oaikuan berri zarre Shakespearean ganat, tubib or not tubib? Bai, orduan, tubib edo ez, uh, bada berezi senda dile Perez indarra eta mediku eta lehen barbera. Orduan, uh, bedezi bat edo mediku bat erdaraz bezala, erdaraz uh, eh, antzidut zer den latinez meteri, neusez, mederi egan nahi zuen eh, osatzea norbait osatzia, kasu egitea eta tratamendu ona emaitia. Eta eman du metzean frantzisez, mira, medze, medze, Hora, beste ondoko izuntzetan. Nola errandek bat, me, meheri? Eh, meteri, mederi zen, latinez. Eta, gero, eman du metzen, lemir, lamir, hori frantzisez ere, bada, medezen, meja, mediko, bestalian, eta du, kertu mediku, miritu, bako, manesian, eh? eta hor, paranteza bat, nike eta Santagazin eraiten die jente bat, untsatzen delaik belhitu duzu. Beh mehdezi badi usteko horrek? Ez hori, ez peituten zun sekulan. behar da, statit, dakit, statit. Orduan, uh, eh, sendagile, huai, huaiko bat eskuaran sartu da, sendatzen baitu, uh, erdaraz ez da egiten, uh, mediku batek ere igerri, beran gerri zer, ez da mediku bat. Bon, daunatu edo eranen dugu. Eta Euh, mediku mediku, zuek bedezi, amiku zen bedezin darra, da, oh, apeprez, baina hemen lehenik kantu duzietan eta luzaz deitzen zen barbera. Frantzesez ere bat, barbie. Ta hemen bada jendea barbie deitzen dena, barbera, barbera eina. Ba, zendako demora batez, Bakbera unek, bakber batek egiten zuen eman dezan mediku baten lana, mediku baten lana odola hartzen, bizarra egiten, baz bakba, bakber da, eta bazuen erako lantzeta bat, eh? E, eta ba omen da, erteraz, bakbie arrain bat baitu olako elorri zista bat e, medikuak bezala. Kantuetan, anitzetan aipetzen da berbera, ale bat eta eman izan bada kantu bat erraiten duena, zuri daitzut esker dure dion berbera, nik guztiak ikusten beri bakar batez, lehen biez, gane du, on ikusten zuela, jo barbera ikuseta, bedi bat aldo duela. Ba, ez hau zen du. Gehienetan, kantuetan, e, e, erritasun berezi bat... Eh, behar du soinatu, berberak eta eritasunik gaitzena da amodioa. Horren, anitzetan, bada, eman ezan, jaun berbera erradazu, senda gailuri balin babuzu, hori beharretan nauzu. E, eta e, planuniz bihotzetik ere badakantua, eta horretan da, ez da munduan berberi bat bezik, ene gaitza zerta idet duenik. Bon eta hori jadanik behaz aipatzen da, eta de, e, ono e, deiarorena dertatzen alda, eritasun hori ondiarro bizit ez da, ez da, neskatila amorosten balin bada, bakberaz. Eh? Eta hori ere dektatzen da, ez dut hemen, e, itzat ez ditut hemen, baina barbera da behaz e, maite duen dizuna, eta hori den jo sendatzia. Eta badira, e, manera anitz. Gaz, barber, barber luzaz hori izan da medikoaren izena, hemen barbie bezala ondoko ondoko mintzaierretan. Untsa, ba, behin entzunean ebai eh, itxasuntzi eta eta bizarregilek zutiela egiten xirurgi alanak eta Ba, ba, bat bera, ba, bizarra hor lotua da, eh, honekin, Beti zeit badute erraiteko hauek. Deza zile hori, deza ez da arrez hau, eh? Deza ze... Itz eta putz emankizunak bere lau sasoina du aurten. Resiste? De? Ez alda. Kultura dakaguna telebista ondan. Ez algara kultura. Nola, egan behar da telebista, utz, igatia, pitz. Itz eta putz, astelenetik ostegunera, bostetatik seietara zuekin euskal igatietan. Eta lasai, ez naiz bakarrik izanen, joaren urteko lagunak eta beste berri batzu gehitzen dira orten. Desaceleración, vale? Vale. Hitz eta putz. Aitzur eta jora laboaien emanaldia berri zabiatzen da Euskal Iratietan. Asteko aktualitatia, alkarrizketak, laboantxako formakuntzak, edo e aste ondareko hitzordiak atzamanen dutuzie, aste gusiz. Hitzordia, ostialez zazpiek eta bostetan, eta igalte goizez, sortziek eta bostetan. Laboaien emanaldia, Euskal Iratietan. Finkatzen genduen, bueno, alako orduan, gelditu egin behar dira. Eta klak telefonoetan hartu behar, hau da nahi txigola gelditu. Neri horrein, ez iritze zait, baina orduan egiten genuen da. definizioz, eskola ikaslearen lekua da. Ikasle guzien tokia da. Eta guk askotan eh, kentzen ditu hortik, alegia esan nahi dute, hau gai da, ez da gai, Miren intxausti sarriegi, ahapetik irailaren hogeita bostean, arratseko zazpietan, eta errepika, asteartearekin, arratsaldeko lauetan. Mesedez, izilik! Adi, musika eman kizuna. Bakari, musika hori. Aste hartetan gaueko bederatzietan. larun bat gauean ameketan Izera, afunkzionel, no material Eta igande haratsetan ere, zazpietan Bai, hori bai Radio makizuna Isilik Itxuman, itxuman doka, itxuman Itxuman doka, itxuman Itxuman doka Itxuman, itxuman doka, itxuman Itxuman doka, itxuman Utsumandokan mandokan beti gelagoe asken atal hontan hatunat liburutik dzenki baten tragedia azpi izena ekin, gerardo mungia ekin beti gia, pintxe, e, aipatzen daiku bi haste hontan, hautzaro alehenik, geho mendiel karten bidez, nula libertate zerbait senditu zian, ikurriñaen lehen aldiko e ikurriñaen ula ikusi zian, eta astehuntan pintxe behazkenian lanian hasi hintzala, eta gutien zat askatasun bat balin bada lana, bahietako hala izan zela. Bai, e, erranten, erraiten aldut e, eh, nik lanera e, joan nintzela e, lehenbiziko egunian, e, benetan sentitu nintzala gizona, gizona, naiz eta e, amala urte eh, e-, e, eduki, ez? Amala urte ukan. E, Zertako hoi? E, oikoa zen garai hartan Espainialdean edo, edo ego Euskal Herrian. E, bai, e, zen aitaren e, urratzak e, e, segitzea, ez? Eta benetan e, etxean e, e beharrezkoa zen e, soldata bat gehiago. Zeren eta, bueno, aita langile, langile xumea zen, eta etxean ba, baginen sortzi, <laughs> eta beraz, e, e, e ez sortzian aiarre eh? Deneta. Eh, denetan, eh, eh, aitatzia, amatzi, aita, ama, osaba, iseba, eta hiru anai arrebak. bueno, tribu bat? ez, sortzi, beratzi ginen. Bai, tribu bat, ez? Eta beraz bakarrik ba, bazen e, amatziren soldata, bera alarguna zen, eta aitarena eta beraz, eh, bueno, ordari bat gehiago, benetan, e, eh, eh, posgarria zen e, etxe hartan, ez? Eta nik, bueno, ni, e, lehen, bueno, edo, bertze programetan aipaturik dut e, nula eskolari e, enuen bat ere atxikitzen, Eta bere ala, bueno, aukera sortu zitzaidan eta lanera joan nintzen buruz behiti. Baina bere ala e, pensatu gabe. Eh? Lasterka. Bai, bai, bai, lasterka. Eta, pues, hasi nintzen, e, e, mutila, mutila. bueno, biltegi batean mutila. Eta, Zer deitzen du mutila? Mutila laguntzaile. eta biltegia, ze biltegi? bueno, arropa biltegi batin. Eh? Eh, hori izan zen eneli eh, lehenbiziko lana. Amala urterekin... Eh, zer, arropa garbitzen zutia hor edo zer hostia? Ez, ez, ez, biltegi bat, nun eta biltzen almazena zen, ez, biltzen zien... Kartoiak eta holako. Bai, eta, bai, eta ropak eta hola, ez. Eta han lanin, baina ene hilabetereko soldata kobratuz. Mhm. Eta gainera, E, e, aitaren e, bezain bat kobratzen duen. Beraz, <laughs> hostia, izugarria zen ez. E, bai, eta han zenditzen, lehen aipatu dudana, ez, zenditzen ditzen e, gizona, kasi, zergatik ez, ba, gizona, bai, e, tabakoren erosteko diru aski, Hasi hintzen erretzen. Bai, bai, nola ez, bertzenak, ez zinen behar zen gizon, izaiten ahal, ez? Eh, bai, bai, eh, er, eh, erre behar zen. Bai, gizon baten izateko, min biziaen ahaziak berzitea erein. Bai, fumatu behar zen, Bertzenaz, Kasik, ez dut, zeitzik... Homoseksuala, uste da? <laughs> Hola, kasik homoseksuala zinen. Ba, ba, erre, gizonak bezala. <laughs> Hola, erraten, zigun... Eh, zera, ofi, ofizialdunak, ofizialdunek, erraten ziguten ba, erre, erre, eta ardo edan eh, gizonak bezala. Eta, eta guk, ustia, gizonak eh, izan nahi genuen, ez? Eta, pues, tira. Edan eta erre. Edan eta erre. Ara, venga. Eta ja, hartu genuen e, bide hori, ez? E, edaten genuen, kasik egunero, eta am, amalau, amabos urterekin, eh? Ze, ze garria, Eta bai egia da, er, erratzen genuen eta edaten genuen. Holako balore tontoen transmititzia ez, alkoliko bilakatzen alda. Bai, bai, bai, e, e, eta egia da, eta gaur konturatzen naiz, eta benetan e, etzen gauza, benetan konbini garria, bai, baina alasen eta horrela egiten genuen. Eta bai, gainera nik uste dute, eta agian... A, gogorra sonatzen aldu, baina sortea, ukan nuen, e, Frankoren garaian lanean ibiltzea. Zergatik, ezagutu bainituen grebak, ez daki zenbak greba, borroka izugarriak, e, egunero bazen zerbait, manifestazioak, ba-, ba-, bueno. Eh, nula zordin, hintzan motiko gazte hoi, ba gorri bilakatu zen. Hain txintxo, kontent, behar du haikin, alkoliko kasik, tabaka erretzen, gizon bat, azkenian zertako demontre berzioan gainera gori bilakatu. Eh, bueno, nik uste dut, eh, eh mm, garaiak eskatzen, galdatzen zuelako, ez, Eh, E, e, ez ez e, bertze e, bizitzerik, ez? E, pensa, pensatu behar dugu Iruña, Euskal Herria eta ba Espainia Espainialdea e, grisa, beltza eta txuria zen. Beraz, kolorerik gabeko e, e, herria genuen, ez? Zer, ordin, zera, e, zer, e, erreligionian meta, edo, zera, erreligioniaren e, presio, edo, sama, kapa hoi, militaren presentzia, zer zen? E, nik, e, gara hartan kont, aipatzen dudalarik, e, sensazione hori beti ba-, ba-, badute barrenian, ez? E, ez da, ez da nola esplikatu, eh, nola esplikatzen al, baina eh, egia da eh, kolore hoietan pentsatzen du, pentsarazten nahuela, ez? Bai, e, bai, e, enai kolore biziak, e, e, ez dut buruan, enai zoroitzen gorriak, e, enai horiak edo berdeak, ez? Beti, ez dakit zergatik, e, etortzen zait burura, grisak e, eta beltzak eta ilunak ez? Zer, kaleko jantziak eholako zielako zedo? A, a, a nik uste dute nazmen, nazmen badala, ez? E, agian e, elizako koloreak behit dira, e, bai eta ideian aldetik alase behizien, bizipenak aski tristeak behiziren, eta triste, tristezia eta eta iluntasuna beti ba, ba, badirudi ustartzen diela. E, gero ba, adibidez zinea, zinea txuri eta beltzez ikusten e, genuen, kasik e, nahi zoroitzen e, e, zinea, bueno, zine maskope famatua e, e, jin zitzaigularik, bai. Eta gero baita ere, e, musika aldetikan ere, e, musika benetan musika espainola eh, entzuten genuen, eh, dana zen eh, musika grisa, musika eh, agian haientako alaia izanen zen, baina guretako ez, ez dakite. erran nahi dute, iuntasuna zala, ez, dana iuna, enetzako iuna zen. Hauzi bat eginen dugu gue utsumandoka runtan nurekin arren, be Sibeuan eta butuden den proiektu bat, oihaneko zuhanetan deitzen da hau, oihan oliarj alostarra da ideia hunen txortzailia, bildu dutu ahos, doa akapela, haidien hainbat tar kantai eta ben akapelako kantoiekin eta beak eta behelagun batek Josi deitze egunko tresneia eta musika koloiak eta beraz diska hortaik hartuik, oihaneko zuhainetan diskatik hartuik, ebe oihaneko zuhainetan kantoia, hitzen edo kantasaria niko etxart dugulaik. alegria. Talgia legia Oihaneko zuhainetan niko etxart kantuz, oihaneko zuhainetan projektutik hartuk, diska hau emek emeki kausituko duzi han hebenka saltegi runetan. Istant istantian junen gela Jujef Karikaberne Txebarnen ganat erantzaharen gozatzea, edo entzutea, edo ikastea. mama mondoka, mama mondoka, mama mondoka irratia, euskal irratia, euskal irratia, euskal irratia, Erran zaharretan astehuntan egon eh, sozaikin, unek ibi hauste sortzen daikula, eh, sozak, eh? Ordian, sozak kaka artiane eh, urin huna. Explikazion de texte. Ah, ba, hoi, eh, bon, uh, soza... Soja zer nur nahi prezduik, zer nahi egiteko sos biltzeko, ikusten jago, eta e, uneski bilduik, ala gaizki bilduik, eta praue bat ielkik, edo bardin harro bat zendek, adakik. Mm -hmm. Behi bifteka delakuan saldia iganazten? Bai, hoiduk, hoiduk, eta nola nahi sos elkik, eti hoi sin prau atzamanik, ikusten jago, hidoidoi epatzen diana, zikinkei egiten di, eta gero bena lehenik prauiak dutuk merke saldoi peitia, merke jozliak eta hututuk lehen lehenik atzamanik. Ez da hori kapitalismoan filosofia mini bat oia epatzen dugun erantza Oh, oso hortan gutuk. Hor ez da, daik, eh? bakik sumaiten eh, eh, profeitiagatik eh, zer nahi gini eta... Eta guti baten uh, profeitan gatik, populiako sofritzen dik, eh, suportatzen. Frantzesezko erran bate badu hortako? Sozik estilu horrenik, eh, la jauna bat odor hori erran abaduk, eh, mm. eh. Eta zumaiti obatzik nula nahi bildu txorra. Mm -hmm. Ah, uneski do, dezuneski. Bom, rintze egin merdu gero, horren aitzinin, Josef. Guk eta, bom, guk, bete isat e, sozan biltzi urrinik hau. Baina, aspaldin hortan gotuk, eh? Mesitu idu gana diak. Egituk urrin zituik alde hortaik. Hortemak. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua hotshot irratzaioa. Astelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikeki. Hilabeteko lehen eta irugarren aste artez iso emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza matxin perezen eskutik. Kaixo eta ongietorriak zuria betxez irratzaioa. Astezkenetan zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratzaioa ostegunetan bidaso atak, punk emankizuna ah, eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna metal garrasia, ni daier eta ni brutal euskal irratiak, musikazalean irratiak Mugarik ez dugulako Bada nahikeri hori bakizu zubia egiteko bertzearen gan, eta gauzak erakusteko, espikatzeko Han eta hemen gertatzen dena kontatu nahi dizuegu beraz badakizu. Bide berriak bizi nahi badituzu koske egin eta zagartu. Kulturale emankizunaren denboraldi berria, astelenetik ostiralera izango duzu goizeko amaiketatik aurrera. Gehiko nuate jamaiten gutin, mena bai bai gugua ikin, eh, publikoa ikin partekatzeko bai bai. Kultur alea. Pausu baten egiteko punti araberi ze utsumando kahuntan eh, be diska berri bat eta ikartuk kanto ebat. Xabi San Sebastianen lan bat dugu, asken lana, zuhaitzak estu beldurik deitzen da hau, baganakian haltzak etziala bihotzik, oi badakigu zuhaitzak estiala beldurik, eta diska huntaik haitatuk, ametsa, Xabi San Sebastian. Urbildu naiz nere txera Zerote da hau jendetza zerbait zai Sartu egin naiz portalera jende artetik banoa eskailera goran nere aurretik kultur jendea. Eta euskera apaizez jantzia. jantzia. He Hitzu mandukahunen azken partialati gaiten giela, kantagintza, solas, Daniel Landartekian oaikuan bai hie kantoi erpatuko giela, handie dualdokin nula eginek ezagutza ikusik igan hastian, oaikuan berazie kantagintza, Daniel, egun hon? Egun hon, bai hidit, txitsika, bai eta ere entzolegu Ordian egin haipatuko eh, dugun eh, kantoia, le, le ez eh, kronologiko kisusen nizan ez, mena lehenetaik zue begiek deitzen dena, eta hunen hun, botza Mikel Laboak pausatu dio gainean. Hori da, lehenago errandut, e, Mikel Boa ezagutu nuela, edo behintzat zonbait solas erabilegin ituela Dona Zaharren egin zuen kantaldi batean. Eta gero Donostiarat uh, joan behar gukan nuelarik, haren etxera joan nintzen, eta bi poesia utzinizkion, zure begiek eta berze batek ilan. Eta Plaza jaundia ukoan nuen, bestaldi batez, eh, etorri zelarik dona faule urat kantaldi baten egiterat, Mikel Aboak egin zidan beraz, nire kantu bat musikatu zuela, nire hiz batzu musikatu zituela eta kantu bilakatu. Eta hori zen beraz, zure begiek, ba, gerostik, eh, beste kantari batzuek ere Eh, eman dutena eta Mikel, eh, Michel Dukok ere beste kantu bat, beste musika bat eman diona. Baina Mikel Laboa, ba, Mikel Laboak eh, eh ordukotzat frango ezagutu gabitzen, pixka bat ezagutua bederen, ba, hak musikatzea, netzat iziariko ohorea izan zen. Eta prezeski, handi edu alde eh, ezagutzearekin, eta nire lehen poesiak uh, eman edo irakurgara ere, Mikel Laboak musika bat egin uh, zidala ikusteak, ba, mari ere, bon, ez dakit eh, behar bada, uh, importanta zen, alentzatele hori. Ni Mikel Laboa zale beniz, hemen bat egoan elikatzeko, e, o, beti nik eba, minio atorako marziano bat bezala ikusi diat, odeietan zen gizon bat, alakoa zena? Mikel Boa, e, biziki gizon <laughs> gozoa zen, gozoa, gozoa, benen pusinoa eta ametxetan bizi zena, eta biziki bere emaztearen e, ondoan e, emaztea zurkaitz zat hartzen zuena. Benen biziki gizon e, gozoa eta mm, zinez eh, maita, maita garria. Nik ezautu nuelarik Mikel Labo, eskuararik ezakien. Ezakien, edo zonbait hitz, zeren eh, bere aita jadanik medikoa baitzen, berak naiz eta donostian sortua izan, e, gero zituen bere istudioak eh, ikasketak mm, psikopediatri zaiteko Barcelonan, eta hastapenean eh, biziki-biziki e, eh, nekez ari zen Mikel Aboa eskuadaz. Geo ikasi zuen emeki-meki, emaztiek eta biek uste dut, biek eustal, beak, eustaldun berriak zirela. Beste, anitz, e, e, Gabriel Aristi alazen bezala, Txilardegi alazen bezala, gara batean izan dira, eskualdun berri deitzen ginetuen, eskuara ikasi dutenak, kontzientzia bat etxela degik, eta hori guziak euskaldunak zirela, baina etzek Eta Mikel Aboa, eh, nik zerrenda hortan ezaren zake, nik ezautu dut lehen Mikel Aboa, eskora gutxi zaki, ba, Eta funtzion eh, eh, berak kondatu zidan, nola... Emaztearekin, joan zen donostiako ostatu bat aurrera zuen izena, eta han, e, kafesnea edo dutea edaten ari zelarik, baziren zerbieta batzu. Eta zerbietaetan idatzia zen, idat, e, zerbait idatzia zen eskoraz, zenta ez da antzi behar, frankismoa izi gari, zeren lehenago aipatu ditut baimena hegoalera joiteko, aitamen baimena, e, pesetak, baina ez da hanzi behar, e, e, e frankismoa zela, irurgo bosta hartio, izi bortitza eta e, kontrola gaitzak bazilela, mugan untsa miatoa zinen eta ginen eta eta horaxe. Eta beraz, Mikel, Mikel Laboak, Arra zen eman ezagun eskoraz zerbait eh, ikustea naiz orduan ordukotzat pixka bat eh, lehun, lehuntzen bon, eh, hasiak ziren eta beraz zerbita hartan hango ostatuko E, e, jabea, e, Andrea, biziki euskaltzalea zen, personalki zaudotak, imprimatuak zituen, egoak ebaki banizkio hartzerenak. Eta Mikelek emaztiari galdaren zion, ai, hemen euskaraz eta e, emazteak itzuli zion, zer egin nahi zuen. Eta gustatu, gustatu zitzaion, eta poesia hori, eta bere oaiko festakit azken oita amak edo bego urte den eh, kanturik eh, famatuena, hora jali zen. Eta gara hartan Artzek eta ba, Mikel ez zuen ezagutzen hartze, zeren espeitzer eh, uraino ez doka mairu sortua, beraz garai horietaik hola, hola, hola, abiatu zen, eta eta eh, hori guziak eh, gauza detaile batzu dira, xeheteria batzu, baina giroa, orduko giroa nola zen, eta nola abiatu ziren gauza batzu. Ezat baz, Mikel ezagutza biziki importanta izan zen, eta biztanda ere, handi dualde da, zeren handi oh, eta, eta Michel Dukok, bien artean, uh, eh, eme sortzi edo eme zikantu uh, eh, musikatu zizkidaten. Bai. Eberaz, eta zure begiek kantu hoi, bon, zer da horako amodiozko, fikziozko poema bat? Hori da, hori da. Bai, bai, gazte dik, eh, errian agerara zinuena, eta hori erromantiko puntu bat. Hori da, hori da. Aldiz, jiteko eh, beraz, eh, errobiren astapen, astapen eta, baina handieren, handie dualdek egin zuen lehen diskoan beraz bi kantu baitziren, zure begi, eh, bakatu, beste batekilan ilan eta goizero, hemen jadanik, erran nezake, bi puntu nagusi, nire kantuetan bi, busu, bi, nagusi aipatu ditutela. Bai, langile, eh, eh, langile e, iz, realitatea, izaitea, langile, eskulangile izan baina ez hoita iru urtez, eta ere ba, euskal kontzientziaren e, abertzaletasunaren e, abertzaletasuna aipatzen nituen, langileria eta abertzaletasuna. Gero... Hoik, Daniel, dagun hastien ditage, eta hoikoan batzuko, zure begiak kantoekin Mikel Laboak emanik, Abesti hau, e, eh, ja urte batzuk dira, eh, egin nola, eta itzak dira e, Daniel Landartenak, uste guen tartean daula, eta behai ere esker itza hoiengatik, egin zuen itza hoiengatik. Zure begiek. Urtebiek dirdireztia Zeru kolore miresgarriak Izarren pare zoragarriak Gazte gaztia zira oraino Egun guzian aguzur iso Enen nahia zinez handiak zu izaitea neure handria. naute eta guziek nahi luzkete gaua delarik mundura jausten jauna zerutik da hurrik zure begien gozoin hori egon dadien edertagarbi enen aiak Zine zondia, zoi saitia, neure handria dute biek er dir direztia Zeru kolore miresgarriak Izarren pare zoragarriak Gazte gaztia zira oraino Egon guzian agozur iso Enen ahiak Sinasondia, e neure handrian. Nara Ezaguna zertan urhentzen den utsuman dauka astehuntako esker behuenak kolaboratzaile fidele iran ahi Charlo, Charles Bidegein parka, Gerardo Mungia Pintxe eta Daniel Landar, ahantzegabe Jusef Karikabe, Retsebaren eta Beheran Zaharrak. Nik dagun hastiala diosiet beste utsuman doka anartian leheregin arte izan zoriontsu ontsu, eta nilapot.